Njemu zahvaljujemo i od njega pomoć i opro za grijehe naše tražimo. Njemu se utječemo od zla naših duša i naših loših dijela. Koga Allah subhanahu wa ta'ala na pravi put uputi, nikoga u zabludu ne može odvesti, a koga on u zabludu ostavi, nikoga na pravi put ne može uputiti. Svjedočim da nema drugog Boga sem Allaha, jednog jedinog koji nema niti druga niti ortaka, I svjedočim da je Muhammed sallallahu alejhi ve sellem njegov robi poslanik kojeg uzvišeni posla kao milo svim svjetovima da ljude izvede iz tmine nevjerstva, neznanja u svjetlo imana, tauhida i znanja. Neka je salavat i salam na Muhameda sallallahu alejhi ve sellem na njegovu porodicu, ashabe i sve mu'mine koji mu dobro slijede do sudnjega dana. A potom, draga braćo i sjene sestre, I dalje govorimo o osnovama ilađa, osnovama liječenja džahilijetskih ostataka. Prethodio je govor o prva dva pravila, o prve dvije stvari o kojima čovjek treba povesti računa kada su u pitanju osnove ilađa, osnove liječenja džahilijetskih ostataka, a to je na prvom mjestu el, e, a to je na prvom mjestu el i'tiraf priznanje da čovjek prizna svoje grijehe, mahane, nedostatke kao i džahilijetske ostatke koji se nalaze pri njemu, a zatim nakon toga sljedeća stvar, a to je druga stvar o kojoj smo govorili, a to je sidku al-luđu ila Allahi subhanahu wa ta'ala. Iskreno obraćanje ili iskreno traženje utočišta kod gospodara subhanahu wa, subhanahu wa ta'ala. Ostaje nam još ova treća stvar, treća, treće pravilo u okrilju ovih osnova liječenja od džahilijetskih ostataka, a to je el-isti'dad, a to je el-isti'dad ili pak spremnost, ili pak spremnost, to jest da mu'min vjernik, da multezim onaj koji nastoji da se pridržava Allahove knjige i sunneta Allahova poslanika sallallahu alaihi wasallame bude spreman da žrtvuje određene stvari na putu čišćenja od džahilijetskih ostataka. Dakle, ovo je uvjet, ovo je šart. La budda mina tadhije. Mora postojati žrtvovanje na Allahovom subhanahu wa ta'ala putu kako bi se čovjek žrt, kako bi se čovjek sačuvao ovih džahilijetskih ostataka. Da, da čovjek žrtvuje nešto od svog vremena, da čovjek žrtvuje nešto od svog truda, od svog imetka, da žrtvuje nešto od svog sna, od svog rahatluka, da čovjek žrtvuje nešto od svoje tako od svog takozvanog kerameta koji ga čini da se oholi, da bude umišljen i tako dalje i tako dalje, mora čovjek žrtvovati nešto od ovih stvari ukoliko želi da bude da se sačuva i da se očisti džahilijetski džahilijetski ostataka. Kaže gospodar Dželle ve وَلَوْ أَرَادُوا الْخُرُوجَ لَأَعَدُّوا لَهُ عُدَّ Ovaj govor se odnosi na munafike, ali ovdje nama nije cilj da govorimo o munaficima, jer govorimo o braći multezimima, ali je cilj izvaditi pouku iz onoga što ovdje gospodar subhanahu wa ta'ala govori o munaficima. لَوْ أَرَادُوا الْخُرُوجَ Da su oni htjeli da izađu, radi se o izlasku u bici na Allahovom subhanahu wa ta'ala putu. ولو ارادوا الخروج ده سوكتيلي ايزاتي وبيتكن الله وبيتكن الله سبحانه وتعالى بوتو لاعدوا له عده oni bi se zato pripremili oni bi se zato pripremili stoga iako ti želiš ako brat Multezim želi da izađe iz okrila džahilijeta u kojem se nalazi i da uđe u okrile iltizama <clears throat> onda mora imati nutarnju pripremu koja će da ga postaknuti na dijelo, koja će ga posta, post, postaknuti na žrtvovanje, na udjeljivanje i tako dalje i tako dalje. Ostaje pitanje kako i na koji način da čovjek podstakne tu nutrašnju spremnost za rad, za dijelo, za žrtvovanje na Allahovom subhanahu wa ta'ala putu i tako dalje i tako dalje. Prva od tih stvari, a to je el-hauf, a to je el-hauf ili strah. To je da onda kada čovjek vidi svoju dušu kako je lijena, kako nije spremna, ne želi reforme, kako se navikla na grijehe, na rahatluh, na lijenčarenje i tome sličnim stvarima. Kada vidi svoju dušu kako je niske ambicije, kako vidi kako malaksalost i slabost joj prilazi sa svih strana, kada vidi svoju dušu onda kada nije spremna da se žrtvoje na Allahovom subhanahu wa ta'ala putu, i kada vidi sve ove stvari da podsjeti svoju dušu i da joj kaže da podsjeti svoju dušu i da joj kaže ako nastaviš ovakvim tempom i ovom metodom onda ćeš me upropastiti onda ćeš me upropastiti jer ti želiš rahatluk sad ili nekoliko sahata a zaboravljaš na vječnu patnju kod gospodara subhanahu wa ta'ala pa šta ćeš tada toga momenta raditi Zašto se ne pobrineš o svojim mahanama, o svojim grijesima? Zar ne znaš da duša čije ovakvo stanje nije pogodna da bude od onih kojima će gospodar subhanahu wa ta'ala ukazati svoju blagodat i svoju milost? Pa zar si obmanuta, obmanuta Allahovom blagošću i Allahovom milošću prema tebi? Zar ne znaš da je gospodarava dželja vala kazna žestoka? inna batša rabbike lešedid, innahu huva yubdi uva yu'id, doista je kazna tvoga gospodara žestoka. Vala ju raddu ba'suhu anil qavmi l-muđrimin, te da oni koji su radili grijehe, grijehe i zločinci, gospodar, gospodare u dželja ala kaznu od njih niko ne može odvratiti, niko ne može, ne može uzvratiti. Kaže gospodar dželja vala, وهو القاهر فوق عبادي wa huwa al-hakim al-khabir. on je taj koji je iznad svojih robova i on je mudar i on sve i on sve zna gospodar dželle vale je neovisan od naših dobrih djela ali gospodar dželle vale voli pokornost i vole one koji su mu pokorni in takfuru fa inna allaha ghaniyun ankum ako vi za ne vjerujete pa doista je gospodar neovisan od vas wala yarda li ibadihi al kufr ali nije zadovoljan da njegovi robovi čine, da njegovi robovi čine kofr. Stoga gospodar Dželevala na puno mjesto u svojoj knjizi spominje svoju blagodat, svoju milost s jedne strane, ali isto tako i spominje s drugu stranu, s druge strane svoju kaznu. Nebbi ibadi anni ana al-gafuru ar-rahim. Obavijesti moje robove da ja primam pokajanje i da sam milostiv. Wa nabihum anna azabi huwa al-azabu al-alim ali ih isto tako obavijesti da je moja kazna žestoka, žestoka kazna. Wa وَيُحَذِّرُكُمُ Allahu nafsa. Allah subhanahu wa ta'ala vas upozorava na sebe. Inna Allaha shadidul iqab. Doista je Allahova kazna žestoka. اِعْلَمُوا anna Allaha shadidul iqab. Znajte da Allah žestoko kažnjava. وَأَنَّ اللَّهَ غَفُورُ الرَّحِيمِ I da Allah subhanahu wa ta'ala oprašta grijehe i da je i da je milostiv. Da, dakle ova dva svojstva koja moraju, koji čovjek, mu'min, vjernik mora biti svjestan. A to je da Allah žestoko kažnjava kako ne bi bio siguran Allahume dželle vala kazne i s druge strane kako je gospodar dželle vala milostiv i da oprašta grijehe kako čovjek ne bi upao u očaj i ne bi upao u, ne bi upao u beznađe. Isto tako čovjek treba biti svjestan Allahova poslanika sallallahu alejhi ve wasallam koji govori o završetku roba na ovom dunjaluku kada kaže fa inna ahadakum la ya'malu bi 'amali ahli al-jannati hatta la yakuna baynaha wa baynahu illa dhira doista će neko od vas raditi stanovnika dženeta sve dok između njega i dženeta ne bude osim koliko lakat fa yasbiqu alayhi al-kitab pa pretekne ono što je u knjizi fa ya'malu bi 'amali fa yadkhulu an-nar pa potom radi čini djela stanovnika vatre تأوجه تأوجه وفاتر وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى يكون بينه وبينها إلا ذراع حتى ما يكون بينها وبينه إلا ذراع I doista će neko od vas činiti dijela stanovnika džahennama tako da između njega i džahennama ne bude osim koliko lakat. Fa jesbiku alejhi il kitab, fa ja'malu bi ameli ahli džennati, fa jedhulaha pa ga pretekne ono što je u knjizi, pa čini dijela stanovnika dženneta i potom uđe u, potom, potom uđe u, uđe dakle u džennet. Stoga, strah od gospodara subhanahu wa ta'ala, strah od njegove kazne, strah od toga kako i na koji način će čovjek završiti na ovom dunjaluku. Strah od toga da ne bude od oni kojima će se njihovo srce, njihovo stanje preukrenuti i jazem billahi ta'ala da nas gospodar žele sačuva, sačuva od toga. Potom, nakon toga sljedeća stvar, a koja je povezana sa ovom prvom, a to je ma'rifetu haqiqatil masir. Da čovjek suštinski spozna i bude svjestan ono što prestoji i onoga što ga, onoga što ga čeka. Da čovjek bude svjestan riječi poslanika sallallahu alaihi wasallam kada kaže ju'ta bi jahenneme jevme idin leha sab'una alfa zimam. Ma kulli zimamin seba'una alfa melek jeđurrunaha. Hadis bileđi imam muslim. Biće doveden džahennem na sudnjem danu sa, a na njemu hiljada povodaca. Dakle, džahennem, a na njemu hiljada povodaca. Ma kulli zimam. Na svakom povodcu hiljada meleka koji vuku džahennem. Zamislite ovakve situacije, ovakvog prizora, razbuktali džehennem, razbuktala vatram, 70.000 njegovih okrajaka, njegovih povodaca, a na svakom od tih povodaca 70.000 70 meleka. Kaže Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem u hadisu koji bilježi imam Buharija i Muslim od Abu Hurajra radijallahu anhu اشتكت النار إلى ربها فقالت يا ربي أكل بعضي بعضا vatra se požalila svome gospodaru te reče gospodaru jedan dio mene jede drugi, dakle od siline vatre, od žestine vatre, jedan dio džehennema jede guta drugi dio. Fadina liha leha bi nefesein. Pa je gospodar subhanahu wa ta'ala dao džehennemu dva odaška. Nefesom fi šita, wa nefesom fi, nefesin fi šita, wa nefesin fi sajiv. Odašak u zimi i odašak u letu. Fa huwa ašeddu ma teđiduna min al har, i to je ono kada najviše osjetite har, žestinu, e, vrućinu, wa ashaddu ma tajiduna min azamharir i onda kada najviše osjetite osjetite hlad kada najviše osjetite hlad dakle ta dva perioda to su ta dva odaška koje gospodar subhanahu wa taala dao jahannamu zatim nakon toga kaže Allahu poslanik sallallahu alejhi ve selleme u hadisu koji je također bili je Buharija i Muslim narukum hadihi allati yuqidu ibn adam juz'un min 70 juz'a min nari jahannam doista ova vatra koju vi potpaljujete na ovom dunjaluku je samo 70 dio džahannamske vatre qila ja rasulallah in kanat lakafiya rekoše o Allahu poslanice pa i ova je dovoljna sa svojom dakle žestinom قال فإنها فضلت عليها بتسع وستين جزءا kullu hunne mislu harriha. Doista je ona, to je džehennemska vatra, odlikovana jačinom za 69 puta u odnosu na dunjalučku vatru, kullu hunne mislu harriha i svaki taj dio od tih dakle 70 dijelova je poput dakle poput dunjalučke vatre kada je u pitanju njena njena dakle vrućina kaže Allahu poslanik sallallahu alejhi ve selleme yuta bi bi'an'ami ahli dunya min ahli nar yawm al-qiyamah. Biće doveden čovjek koji je bio <clears throat> u najvećim uživanjima, u najvećim blagodatima na ovom dunjaluku, ali je bio stanovnika vatre. Fa yusbagu fi jahannam sabgha. Pa potom bude za jahannam za trenutak stavljen u jahannam. Thumma yuqalu lahu ibn Adam. A potom će mu biti rečeno: O sine Ademov, hel ra'aita khayran qat? Da li si ikada vidio khayran? Hal marra bika na'imun qat? Da li si ikada vidio blagodati? Fa yaqulu la wallahi ya rab. Pa će reći: Ne, tako mi tebe o gospodaru. Nisam vidio. Subhanallah, zaboravio sve ove blagodati onda kada je za moment bio stavljen u džahennem, pa kako će tek biti stanje onoga koji će vječno boraviti u njemu. وَيُؤْتَا بِأَشَدِّ النَّاسِ بُؤْسًا فِي الدُّنْيَا A potom će gospodar Dželjavu Ala dovesti čovjeka koji je bio najveći siroma na ovom dunjaluku. Ali vjernika koji su zaslužili džennet gospodara subhanahu wa ta'ala. Pa će potom biti za trenutak stavljen u džennet gospodara Dželjavu Ala. Pa će mu gospodar Dželjavu Ala reći Jebna Adem, hel ra'ajta bu'san qat? O sina Ademo, jesi li ikada vidio poteškoću i neimaštinu? Hel marra bike šiddetun qat? Jeli, jesi li ikada vidio poteškoću? fejekulu la vallahi ya rab, pa se reći ne tako mi tebe o gospoda, a marra bi bu'sun kat, wala ra'ejtu šiddeten kat, nikada nisam bio u siromaštvu i nikada nisam bio u poteškoći, zaboravit će sve ono na, što ga je zadesilo na ovom dunjaluku, iako je bio čovjek najve, na, najtežeg stanja, <clears throat> najveći siroma, najveći siroma, ali pored toga zaboravit će sve to onda kada za moment bude stavljen u džennet gospodara subhanahu wa ta'ala, pa kako li će tek biti njegovo stanje kada vječno bude boravio u, boravio u njemu. Ne zaboravimo isto tako riječi poslanika sallallahu alaihi wasallam. Onda kada govori o, o najmanjoj kazni u džahennemu, u hadisu koji bileži imam Bukhari, u hadisu koji bileži imam muslim, od Ebu Sa'id al-Kudrija radijallahu anhu, rekao poslanik sallallahu alaihi wasallam, adna إن nar أهل yanta'ilu عذابا ينتعل min من yaghli يغلي min من alayhim doista دويستا تناي kaznu u جهنم imati čovjek koji će imati na svojim nogama nanule od vatre od kojih će mu uključati njegov mozak. Četiri će, dakle, šestine i vreline tih papuča, tih nanula, ključati njemu mozak u njegovoj, u njegovoj glavi. Zatim kaže Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem u hadisu koji bilježi Imam Tirmizi, a kojeg je Šejh Albani rahimehullahu taala ocjenio vjerodostojnim, inna sahrata al-azima la tulqa min shafir jahannama fatahwi biha 70 aman ma tufzi ila qarariha. Doista će velika stijena, veliki kamen biti bačen sa ivice džehennema, pa će 70 godina padati ka džehennemskom dnu i neće pasti, neće dostići dakle džahennemsko dno. 70 godina će padati ka džahennemskom dnu i neće doći dakle do njegovog, do njegovog dna. A usto džahennem se neće zasititi, kao što kaže gospodar subhanahu wa ta'ala. يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد na dan kada će džahennemu biti reći jesi li se ispunio pa će reći hel mim mezid imali imali još Bilježim imam Bukharija rahimeullahu ta'ala od Anasa ibn Malika radijallahu anhu da je Allahu poslanik sallallahu alejhi wa sallam, rekao la tazalu jahannamu yulqa fiha wa taqul hal min mazid u jahannam će biti bacani ljudi sve ne bude pa, pa će jahannam govoriti hal min mazid ima li još hatta yada'a rabbul izzati fiha qadamu sve gospodar subhanahu wa ta'ala u njega nestavi svoju nogu fe jenzewi bi ba'duha ila ba'd pa će se sakupiti vatra jedna uz drugu i reći kat, kat, dovoljno je, dovoljno je ولا يزال في الجنة فضل حتى ينشئ الله لها خلقا آخر فيسكنهم في فضل الجنة a u džennet će isto tako ostati mjesta sve do gospodar subhanahu wa ta'ala ne stvori stvorenja koja će zatim nakon toga nastaniti u džennet koja će nakon toga nastaniti u džennet sjetimo se vat, sjetimo se hrane stanovnika vatre tada će njihova hrana biti zakum wa ma adrake ma zakum i znamo li šta je zakum draga braćo bileži Abdullah ibn prenosi Abdullah ibn Abbas radijallahu anhu da je Allahov poslanik sallallahu alaihi wa sallam rekao iako dakle ovaj hadis daif, ali opet dakle slab spominjem ga, radi njegova ibreta لو أن قطرة من الزقوم قطرت في دار الدنيا لأفسدت على أهل الدنيا معايشهم فكيف بمن تكون طعامه doista kada bi samo kap od zekuma pala na ovaj dunjaluk ona bi pokvarila stanovnicima dunjaluka, dunjaluka njihov život fe kejfe bimen tekunu ta'amahu pa kakva, kakva, kakva će tek biti situacija i stanje onoga kojem zekum bude njegova kojem zekum bude njegova njegova hrana također kaže Allahov poslanik sallallahu alejhi ve selleme u hadisu koji bilježi Imam Hakim a kojeg je Šejh Albani rahimehullahu taala ocjenio vjerodostojnim inna ahla an-nari la yabkun doista stanovnici vatre će plakati hatta law ujriyati sufunu fi dumu'ihim jarad čak kada bi lađe bile puštene da plove puštene da plove njihovim suzama one bi plovile wa innahum la yabkuna dam a doista će oni plakati krv a doista će oni plakati plakati krv Malik ibn Dinar rahimehullahu taala je govorio kada bih imao pomoćnike doista ja bi ih poslao da po čitavom dunjaluku pozivaju i da govore ja ayuhan nasu an naru an nar o ljudi vatra vatra Ata Sulemi rahimehullahu ta'ala bi govorio Iza zukira jahennem ma jesa'uni ta'amun wala šarab Kada se spomene jahennem nakon toga nisam u stanju niti da jedem niti da niti da pijem niti da jedem niti na niti, na, niti da pijem sve su dakle ovo draga braćo hadisi koje većina od nas zna i čula je i tako dalje ali sebebom grijeha sebebom udaljavanja od gospodara subhanahu wa ta'ala čovjek zaboravlja na ove stvari, ove događaje i ove strahote sudnjega dana, a koji će neminovno a koji će dati se sunce ne čujemo se selamu alaikum čujemo se sad alhamdulillah dakle kaže Allah poslanik sallallahu alaihi wasallam da će Allah jalla vala okupiti ljude na sudnjem danu na jednom mjestu a sunce će se približiti biti iznad njihovih glava tako da će biti na jednu milu od njih. Kaže ravi ovog hadisa, ne znam šta se ovdje cilja pod milom. Da li dakle mjera za rastojanje, dakle jedna mila, 1000 km i 600 e, metara, koliko već iznosi 1600 i nešto metara, ili pa kaže se odnosi na štapić za navlačenje surme. Ova riječ mil, mil u arapskom jeziku se koriste dakle, u dva značenja. Koristi se u značenju jedinice za mjeru, a koriste se isto tako za štapić kojim se navlači surma. Pa kaže ovaj ravija, ne znam šta se od, ovi, od ovih dvaju stvari cira pod riječima poslanika sallallahu alaihi wasallame, da će sunce biti na razdalinu koliko mila. Da li dakle rastojanje od jedne mile ili pak rastojanje koliko je jedna dakle jedan štapić kojim se navlači kojim se navlači surma. Kada bi čovjek predstavio sebi ovu situaciju, kada bi čovjek sve ove predaje koje smo spomenuli, a i puno drugih koje nismo spomenuli, kada bi imao na um, kada bi se sjećao ovih predaja i stanja u kojem će biti, nema sumnje da bi sve to uz Allahovu dželjavala pomoć bilo posticaj, bilo sebe, da čovjek pokrene svoju unutrašnju spremnost za žrtvovanje Allahovom subhanahu wa ta'ala putu kako bi promijenio svoje stanje i kako bi promijenio džahilijetske ostatke koji se nalaze koji se nalaze pri pri njemu. Dakle, el haufu, <clears throat> prva stvar, a to je strah, a drugo, hakikatul masir. Da čovjek bude svjestan stanja koje ga čeka, situacije koja ga čeka. Ima Immel džennetu wa immel nar, ili džennet ili vatra. Nema, dakle, jedna od ove dvije situacije, jer čak i oni koji će biti na bedemima, njihova krajnja, njihovo krajnje odredište i krajnji boravak, bit će, dakle, džennet ili džehennem, ili, dakle, džennet, E, čak i njihovo krajnje boravište, pardon, čak i njihovo krajnje boravište će opet biti džennet gospodara subhanahu wa ta'ala. Oni koji budu stajali na bedemima, a koji, za koje učenjaci kažu da su to oni čija su njihova dobra i loša dijela podjednaka, oni će opet na kraju biti od stanovnika dženneta, inša Allahu ta'ala, tako da ne ostaje osim ova dva mjesta, osim ova dva prebivališta, ima el dženne wa ima el nar, ili džennet, ili pak vatra, Pa zato kada čovjek razmisli o ovim stvarima, neka zatim nakon toga neka se obrati svojoj duši i neka je upita koja dakle koje od ova dva, dva od ovih dvaju mjesta želi, pa ako želi džennet, onda neka bude svjesna hadisa poslanika sallallahu alejhi ve selleme da je on okružen poteškoćama i da se treba uložiti truda i napora i žrtvovati se na Allahovom dželjavala putu kako bi se džennet stekao i neka bude isto tako svjestan da je džehennem okružen strastima i prohtjevima i da je na čovjeku da se oda samo svojim strastima i prohtjevima i da nakon toga ne postoji nikakva prepreka između njega i džehennemske vatre da nas Allah dželle dželjavala sačuva, sačuva od džehennemske vatre. Stoga, draga braćo, ove stvari trebamo uvijek imati na umu. Ove stvari njih se uvijek čovjek treba prisjećati, posebno u ovom vremenu kada čovjek sebevom dakle dunjaluka, sebevom dunjalučkih pritisaka, sebevom svoga gafleta i nemara zaboravlja na ove stvari, pa da se s vremena na vrijeme podsjeti, pročita, e, sluša predavanje i tome slično koje govori o žehennemu i njegovim strahotama, kao i s druge strane da se podsjeti i pročita o džennetu i njegovim blagodatima koje gospodar subhanahu wa ta'ala pripremio za one koji ga žele steći, koji se žele u njemu nastaniti, pa kada inša Allahu ta'ala tako bude praktikovao i radio, to će uz Allahumu dželjavala pomoć biti posticaj za dalje žrtvovanje, za konstantno žrtvovanje na Allahovom subhanahu wa ta'ala putu. Jer čovjek na ovom putu nije dovoljno da se samo žrtvuje na početku. Ne, već i na početku i na kraju i u sredini da se uvijek žrtvuje na Allahovom subhanahu wa ta'ala putu i da uvijek nastoji da bude pohlepan kada je u pitanju džennet i kada su u pitanju njegove ređe, te da bude pohlepan za vi